حديث يكسد بستشور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم садақа диҳед зеро замоне фаро хоҳад расид ки шахс бо садақаи худ дар роҳ мебарояду дар ҷустуҷӯ мебарояд аммо ҳеҷ касро пайдо намекунад ки он садақаро қабул кунад бародарони азизу меҳрубон جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما امت اسلام را آگاه می کند که ای مسلمانان شما صدقه بدهید شما صدقه دهید زیرا روز فرا خواهد رسید که در آن روز هیچ کس سرا پیدا کردن می تواند که صدقات شما را قبول بکند هیچ کس را لایق نمی آبید که آن را صدقه بدهید پس ای بندگان خدا امروز شما صدقه دهید امروز که لایق صدقه و صدقه قبول می کردگی زیاد است صدقات خود را خیرات خود را نه در دست خود نگیرید و بانها دهید تا رازگی الله زلجلال را به دست آرید این حدیث از کتاب صحیح بخاری